Միացյալ Նահանգներում վերլուծաբանները շարունակում են քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության հետագա զարգացումներն ու կարգավորման հերանեկարները։ Արցախում մեկնարկել են Արմատ ինժեներական լաբորատորիայում գործող խմբակի դասընթացները։ Արցախցի մարզիկները կմասնակցեն Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք խառը մենամարտերի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր ուսուցչի համաշխարհային օրն է։ Հոկտեմբերի 5-ին աշխարհի ավելի քան 100 երկրներում նշում են ուսուցչի օրը, որը հիմնվել է 1994 թվականին։ Սա բոլոր ուսուցիչների, մանկավարժների, կրթության ոլորտի աշխատակիցների մասնագիտական տոնն է, օր, երբ նշվում է ուսուցչի դերը որակյալ կրթության գործընթացում, հասարակության զարգացման գործում նրա անգնահատելի ներդերումը։ Տոնի հիմնադրման պատմական նախադրյալը դարձել 1966 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Փարիզում անցկացված ուսուցիչների կարգավիճակի մասին հատուկ միջկառավարական համաժողովը։ Օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձը հղել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. «Սիրելի ուսուցիչներ, Արցախի հանրապետության իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի արդիվ տոն, որը մեր ժողովուրդն ավանդաբար նշում է պատկառանքի ու երախտագիտության մեծ զգացումով։ Երախտագիտություն այն կարևոր ու դժվարին աշխատանքի համար, որ իրականացնում եք դուք, կրթելով ու դասյարակելով մեր երեխաներին, սերմանելով նրանց մեջ սեր ու հարգանք գիտելիքի հանդեպ, օգնելով առաջին քայլերն անել կյանքում եւ դառնալ լավ մարդ ու քաղաքացի։ Դրանով իսկ դուք կերտում եք մեր պետության ու ժողովրդի ապագան, ինչը հայրենանվեր ու ազգանպաստ առաքելություն է։ Մեզնից յուրաքանչյուրն ունի սիրելի ուսուցիչ, եւ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում վառ է պահում նրա ու դպրոցական տարիների հետ կապված հիշողությունները։ Այդ հիշողությունները ջերմացնում են մեր հոգիները եւ իրենց ուրույն հետ կթողնում մեր հետագա գործունեության վրա։ Կարևորելով ուսուցչի առանձնահատուկ դերակատարությունը մեր ժողովրդի կյանքում, պետությունը միշտ բարձր է գնահատում նրա աշխատանքը եւ հատուկ ուշադրության կենտրոնում պահում կրթության ու գիտության ոլորտում արկա խնդիրները, անում հնարավորը հայրենասեր, կիրթ ու զարգացած սերունդ դասյարակելու համար։ Թանկագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ բոլորիդ ուսուցչի օրվա արթիվ եւ մաղթում խաղաղություն, քաջառողջություն, երջանկություն ու ամենայն բարիք, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Ստեփանակերտի Եղիշեչարենցի անվան համար 7 հիմնական դպրոցում վաղ առավոտից տոնական տրամադրություն էր տիրում։ Ամենուր շնորհավորանքներ գեղեցիկ ցաղկեփնջեր այսօր հոկտեմբերի 5-ին ավանդաբար նշվող ուսուցչի մասնագիտական տոնի արդիվ, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Դպրոցի սաները տոնի արթիվ սիրելի ուսուցիչների համար պատրաստել են անակնկալ։ Պարզվեց, որ նրանք տոնական համերգային ծրագիր են պատրաստել եւ ամեն մեկն իր ուսուցչին շնորհավորեց յուրովի՝ մեկը երկու парով, մեկը բանաստեղծությամբ։ Այս ամենն անշուշտ հաճելի է տեսնել, առավել հաճելի է, երբ աշխատանքդ գնահատվում է, մեծ զրույցում ասաց դպրոցի տնորեն Անահիտ Պողոսյանը։ Երեխաները անակնկալ են պատրաստել մեզ համար, ուսուցիչներից համար, բայց ամեն դեպքում աշակերտը մնում է աշակերտ, անկախ նրանից նրանք պատրաստել են մեզ շնորհավորելու, մենք միևնույն է միշտ սատարում ենք, որպեսզի եթե ինչ որ բան երեխաները պատրաստում են, լինի բարձր մակարդակով եւ ես տեղեկացված եմ, որ իրոք մեր աշակերտական կոլեկտիվը այսօր մեծ հպարտությամբ է մտել դպրոց եւ ամեն քայլափոխի սկսա առաջին դասանի աշակերտներից միջանցներում ում հանդիպում են լինեմ ես լինի որևէ ուսուցիչ երեխաները ժպտադեմ ասում են շնորհավոր ձեր տոնը Ավելի մեծ բերկրանք, քան աշակերտի սերը ուսուցի համար թերևս չկա։ Այն գիտակցումը, որ աշակերտը անկեղծ ժպիտով ու ջերմորեն է ողջունում ու շնորհավորում ուսուցչին, դա արդեն խոսում է մանկավարժի հանդեպ ունեցած սիրո մասին երևի ուշքի համար չկա ուրախալի ուրիշ բան, քան աշակերտի ժպիտը առնելը, այն էլ երբ զգում ես աշակերտը գիտակցում է այսօր ինչ օր է, ուշքի մասնագիտական տոնը եւ ուզում է անպայման ուսուցիչների աչքերում տեսնի պայծառություն։ Եվ մենք փոխանակում ենք մեր պայծառ հայացքները իրար, որովհետեւ ուսուցիչը ապրում է աշակերտով, աշակերտը իր լավագույն ուշչով Աշակերտների շնորհավորանքների մեջ գերակշռող մաղթանքը խաղաղությունն ու առողջությունն է։ Անահիտ Պետրոսյանն էլ իր հերթին հետևյալ մաղթանքները հղեց երեխաների այն մջերմագին խոսքը, որ առողջություն եւ խաղաղություն ենք մաղթում, ես ուզում եմ փոխանցել նաեւ իմ անունից մեր Արցախի բոլոր մանկավարժներին, սիրելի մանկավարժներ, սիրելի գործընկերներ, շնորհավոր ձեր մասնագիտական տոնը։ Չկա ավելի վեհ անուն, քան ուսուցիչ անունը։ Մենք այսօր ասում ենք ուսուցիչ եւ հիշում մեր ուսուցիչներին։ Ես իմ խոնարհումն եմ բերում նաեւ մեր դասավանդած բոլոր ուսուցիչներին, բոլոր թոշակառու վաստակաշատ ուսուցիչներին, հանրապետության անծայրացիր հերավոր գյուղերի բոլոր մանկավարժներին, հերոս մանկավարժներին, ես այդպես եմ անվանում Արցախի բոլոր ուսուցիչներին, թող ձեր բոլոր դասերը խաղ պայմաններում անցնեն եւ այն լույսը, որ ձեր հոգուց տարածում է ամենուր, թող այդ լույսը հավերժական պայծառություն տա մեր Արցախ աշխարհին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հանրապետության մանկավարժներին ուսուցչի մասնագիտական տոնի կապակցությամբ հադրութից շնորհավորում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Այսօրվա ուսուցիչը իր վրա մեծ պարտականություններ է դրել։ Նա կրկնում եւ դաստիարակում է մեր հանրապետության ապագա քաղաքացիներին։ Գիտելիքների հետ միասին նրանց տալիս կյանքի առաջին դասերը։ Հայրենասիրություն մարմնավորում մտածելնդի մեջ, դրանով իսկ ապահովելով մեր հայրենիքի ու ժողովրդի ապագան։ Իրենց արժանի ավանները բերելով երկրի զարգացմանը եւ զորացման գործում։ Դրա համար ապացույցը ապրելյան քարոյա պատերազմն է։ Շրջանի համարյա բոլոր արական շերի ուսուցիչները մասնակցեցին պատերազմին եւ հետապահություն սահմանեցին սահմանագծում։ Շրջանի 10 16 միջնակարգ 9 հիմնական դպրոցների շուրջ 530 ուսուցիչներ այսօր նշում են օրը։ Քադուրքի Միքայել Մավելյանի անան դպրոցում ուսուցիչների շնորհավորել են վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորքյանը, աշխատակազմի կուրսյան շրջանային բաժնի վարիչ Էդիկ Պետրոսյանը։ Կրթված ու զարգացած սերունդ ունենալը ժամանակի պահանջ է եւ առաջնահերթ խնդիր։ Այդ իսկ պատճառով պետությունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում կրթության եւ գիտության ոլորտу։ Հանրապետության անկախության 25 տարիների ընթացքում այդ ուղղությամբ կատարված աշխատանքները տվել են իրենց արդյունքները։ Օգնելով առիթից ցանկանում եմ շնորհավորել բոլոր ուսուցիչներին, օրվա արթիվ։ Մաղթում եմ խաղաղություն, քաջառողջություն, երջանկություն ամենայն լավն ու բարին բոլոր ուսուցիչներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հոկտեմբերի 4-ի լույսինգի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից ռադիաթարի պահպանման ռեժիմը խախտվել ավելի քան 40 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 4000 գրակոց։ Առավել ինտենսիվ գրակոծներ են արձակվել շփման գծի հյուսիսային ուղությամբ։ Նշված հատվածում միայն դշկա տիպի խոշոր դրամաչափի գնդացրից արձակվել է ավելի քան 500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը դիմել են պատասխան գործողությունների, շարունակելով լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր խորհրդարանի փոխնախագահի, մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Նա նախ եւ առաջ շնորհավորել է բոլորին ուսուցչի միջազգային տոնորվա կապակցությամբ, հաշվի առնելով, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորների կազմում եւս կան նախկին ուսուցիչներ եւ դասախոսներ։ Անցնելով օրակարգային հարցերին խորհրդարանականները քննարկել եւ համապատասխան հաղորդումներ են ներկայացրել 4-րդ նստաշրջանում շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի վերաբերյալ։ Ընդունվել է ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հանձնաժողովի ազգային ժողովի լիագումարնիստում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին լեգեորենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը քննարկելու առաջարկը որոշվել է ազգային ժողովի հերթական լիագումար նիստը հրավիրել վաղը ժամը 11-ին։ Միացյալ Նահանգներում վերլուծաբանները շարունակում են քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության հետագա զարգացումներն ու կարգավորման հերանեկարները։ Վաշինգտոնում Ջորջ Մեյսոնի համասարանում գիտական հանրությանն է ներկայացվել ամերիկյան եւ մի շարք այլ գազམ་ակերպությունների միջոցներով հրատարակված հակամարտությունների վերափոխման հանդեսի առաջին համարը։ Հանդեսի գործադիր խմբագիր հակամարտությունների վերափոխման կենտրոնի համահիմնադիր Ֆիլ Գամագելյանի խոսքով նախագիծը եզակի է իր բնույթով։ Անդրադառնալով Բուն-Ղարաբաղյան հակամարտության զարգացման հերանեկարներին Ֆիլ Գամագելյանը նշել է, որ եթե մինչև ապրիլյան պատերազմ իրավիճակը տանում էր դեպի պատերազմ, ապա քարորյա պատերազմը սառեցրեց որոշ ռազմատենչ տրամադրություններ։ Ապրիլից հետո պատերազմի հնարավորությունը նվազել է, որովհետև այն սկսող կողմը պետք է լիներ Ադրբեջանը, իսկ ապրիլն ապացուցեց, որ պատերազմով խնդիրը կարգավորել հնարավոր չէ, եւ դա հաշվի առնելով կասկածում եմ, որ այսօր Ադրբեջանը կրկին չի փորձի գնալ նման քայլերի։ Վերլուզաբանի կարծիքով սակայն ապրիլյան պատերազմից եւ զոհերից հետո կողմերի միջև հարաբերություններն այնքան են սրվել, որ ոչ հայկական, ոչ էլ ադրբեջանական կողմը զիջումների պատրաստ չէ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը հոկտեմբերի 4-ին ընդունել է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի նախագահի տեղակալ Յոհանես Զինքամերի գլխավորած պատվիրակությանը։ Խորհրդարանի ղեկավարը ողջունելով Բունդեսագի падգամավորների այսերն Արցախ, համոզմունք է հայտնել, որ դրանք դրական ազդեցություն կունենան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում լուծելու հարցում։ Այս համատեքստում նա կարևորել է Գերմանիայի ջանքերը, որոնք ուղղված են տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ամրապնմանը, փոխվստահության մտնոլորտի ձևավորմանը, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային համագործակցության խթանմանը։ Մոտ 2 տարի է, ինչ Մարտունու շրջանի Ջարտար համայնքն ստացել է քաղաքի կարգավիճակ։ Ինչքանով է ազդել այս հանգամանքը համայնքի առաջընթացի վրա։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մեկ տարի առաջ Արթուր Աղաբեկյանը իր իսկ խոսքի համաձայն ստանձնել է համանքի ղեկավարությունը մեծ թվով կիսատաշխատանքների ու ծրագրերի հետ։ Կցվել է գործին ու առաջինը սկսել է փողոցների բարեկարգումից։ Պետք էր համանքի նկարագիրը համապատասխանեցնել քաղաքի նկարագրին։ Ունենք շալապատված 24000 քառակուսի մետր, որը մի մասը եղել է նախքին ճարտարի համայնքի ղեկավարի ժամանակ, ասինքն հիմնադրամի կողմից։ Այս հալապատն իմ աշխատանքային գործնական ընթացքում մենք իմ ժամանակվա ընթացքում հավապատվել եմ մոտ որպես քաղաքապետ 14-14500 քառակուսի մետր։ Մինչ այդ ճիշտ է յուղաբետ ժամանակ, այն ժամանակ այդ գործը սկսվել է նախկին Ղուզեչարտար համայնքից ճանապարհների սալապատումը եւ ընդհանուր ծրագիր է դարձել։ Մեծ աշխատանքներ է կատարվել այն ուղղությամբ, որ բնակչությունը պետք է աշխատի։ Համանքի փողոցների սալապատումը սկսվել էր նախկին ղեկավարի օրոք, այսօրվա դրությամբ բարեկարգված է 25000 քառակուսի մետր տարածք։ Բացի բնակիչների համար հարմարավետ տեղաշարժ ապահովելու խնդրից, փողոցների վերանորոգումը թեկուզ ժամանակավորապես նպաստել է նաև զբաղվածության խնդրի լուծմանը։ Զբաղվածությունը, ինչպես նաև ժողովրդագրական ցուցանիշների աճին նպաստել է եւս մեկ հանգամանք՝ բնակելի շենքերի կառուցումը։ Երիտասարդները շատ են, մնում են, թե արտահոսք կա։ Ճարտարում երիտասարդները շատ են, արտահոսք կարելի ասած չկա։ Եթե համեմատականներ տանենք նախորդ տարիների հետ բնակչության աճի, տենդենց կա թե նույնն է ուղղակի պահպանվում։ Այս տարի ծնելիությունն է շատացել։ Ինչով է պայմանավորված։ Կար շինարարական աշխատանքներ, կար արդեն ժողովրդի մանում որ կառուցում են բնակելի շենքեր եւ այդ բնակարանները տրվելու են դրանք կարիք ունեցող ընտանիքներին։ Կրկին անդրադառնալով համայնքի նոր կարգավիճակին կարող ենք ասել, որ այն դեռևս էական փոփոխություն չի բերել ճարտարեցու կյանք։ Ամեն դեպքում բարեկարգման աշխատանքները սկսվում ստեղծվել են կարգավիճակի փոփոխության հետ միասին ու շարունակվում են։ 4 տարի կարգավիճակը ասենք փոխվել է քաղաքի կարգավիճակի ստացել ինչ է տվել դա 4 տարին ինչ որ փոփոխություն իրա կենցաղի կամ չգիտեմ տնտեսվարության այսօր դուրսամ ուսամ ճիշտ է փոփոխություններ կա բայց մեծ փոփոխություններ չկան բայց հտասկի մեջ է փոփոխությունները օրինակ ինչ է Ինչն է, որ պետք է փոխվի, որ նախկին մասենք որպես գյուղ, այդպես չէ։ Իհարկե, արդեն Եվրոպ ստանդարտների համապատասխան կառուցում է սպորտ դահլիճ։ Կառուցվել է փոքր ֆուտբոլային դաշտեր։ Այս 1.5 տարվա ընթացքում շահագործման հանձնված հայկական գյուղերի զարգացում հիմնադրամի կողմից կառուցում է բնակելի շենք։ Սկսված է մեկը երևի այս տարի ավարտին հասցվի, իսկ երկրորդը նորից կառուցել է երկու ամիս առաջ բացվել է երեխաների համար խաղահարապարակ եւ մեծի համար զբոսայգի։ Հանդիսությունների սրահ է բացվել ռեստորան համալիր շարտարանունով։ Այսպես թե այնպես համայնքը քաղաքային բնակավայրի վերածելու առաջնահերթ նախապայմանը հոգեկերտվածքն է, որը փոխել է տևական ժամանակի հարցը։ Պատմության անիվը պետք է պատտվի կենցաղի, սովորույթների ու ավանդույթների հետ միասին։ Բելալալայան այսօր։ Դուկլաս Մակլուրեր Մեկնարկել են Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն հիմնադրամի նորաբաց արմատ ինժեներական լաբորատորիայում գործող խմբակի դասընթացները։ Լաբորատորիայի ղեկավար Ալբերտ Սատրյանը տեղեկացրել է, որ խմբակում գրանցվել է 30 հոգի, իսկ ընդունելությունը դեռ շարունակվում է։ Այն կատարվում է Ստեփանակերտի բոլոր դպրոցների 6-ից 8-րդ դասարանների աշակերտների համար։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիան գործում է անվճար հիմունքներով եւ բաց է ինժեներական հարցերով հետաքրքրվող դպրոցականների համար։ Նման լաբորատորիայի արկայությունը նախ եւ առաջ հետաքրքրություն կառաջացնի ինժեներական մասնագիտության նկատմամբ, որի պահանջարկը շուկայում ներկայումս բավականին մեծ է։ Այն կօգնի հայտնաբերելու այն պատանիներին, ովքեր ինժեներական հակումներ ունեն, ասել է Ալբերտ Սատրյանը եւ հավելել, որ լաբորատորիայի արկայությունը կօգնի, որ առաջիկա տարիներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը համալրվի նոր աշխատուժով։ Մարզասերների համար ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 19-ից 22-ն Արցախի մարզիկները կմասնակցեն Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք խառը մենամարտերի մեծահասակների Եվրոպայի առաջնությանը։ Այս մասին ասել է Արցախի մարտարվեսների ասոցիացիայի նախագահ խառը մենամարտերի գլխավոր մարզիչ Գարեգին Աղաբալյանը։ Նա ընդգծել է, որ Արցախի մարզիկները հոկտեմբերի 27-ին մասնակցելու են նաև Գերմանիայում տեղի ունենալիք Եվրոպայի կամ մեկ մարզաձևի առաջնությանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անպամացություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագության բարեմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան, տաքություն։